okay, okay, okay, okay, okay. Pas à pas je marche, mais en proche tête haute, en foi ni loi. Mon arme souvient à la persistance au combat, le carmophone couvre, ça souffre. L'âme éveillée, tu reconnais El Diablo. Sans cette mélodie, je me sens malmené. Porteur des armes dans l'arche de Noé. Rap occulte, belle bien, je reste le verbe doué. Que Dieu soit loué. Des poutres, j'en ai sacrifié, combat pour l'autre monde. Comme le phénix et arche, je perds l'édifice. Je marche à une sans rancune, allume mon coup farce commune. Que les battrings sont tard sur cette lame commune. Massacre amical, sans doute fatal, sorti du cosmos c'est arche, le renoir l'âme vitale, tu connais la plaque. Mauvaise mine hip hop, indégois, non fuck les styles. Index niveau, respecte l'ancienne colonie, vouloir nous tester l'hosto. Tu connais, mauvaise mine, niggas, niggas, blow. Ok. Ziggy Blue. Ziggy Ziggy Blow. Tu reconnais. Fiasco. Post. Il veut du bon sang. On l'a mis devant l'ordonne. Elle marque le microphone pour communiquer. Fiasco. Yo, yo, yo assassinat enlèvement, chronolise le but comme freezer te par l'enveloppe. Neutralise l'essence et je garde mes 600, ça rose la semence. Quoi que j'en dise en tranche, je pars sur cette fréquence et je mise. Mercenaire à la page, l'annonce. Ouais, PTK, dealer, c'est que c'est El à Noël, Diablo, est-ce que comme putain, tu reconnais, c'est Wam. Ouais, y'en fous d'avoir. Oh, ah, ma Oh! Il veut du bon sang. ça avec les mots, Il veut du bon sang. Oh, oh, <laughs> Ça vient bien? Ça vient bien mon yoga, Ma plume c'est la fuite, le mic est mon arme. Démolir les fausses troncs, ça coûte machette et gâche, fuck le taf. Allume mon coupe de la commune démolis les fausses trans, ça coûte ma tête, dégage gars, je le taf. Allume mon couple, relax comme une dingue, t'es la gale. Squatcher les faux MC, on va tous les minimiser. Rafa, hardcore, rappelle-moi S, le rhinocéros, le malfaiteur, tout le monde a kawesh. Les faux MC, on les camoufle dans la brume, ok yo, je suis les lecteurs de mode malheur. Les grappes, les faux MC, je bosse que ce malmène à cause de buzz. Moi j'en ai trop, moi, bon rap domine, Box les faux sont coup de ça traîne, putain, ça me vénère, c'est pété comme Mike. J'articule, faut que je recule, tes pas sans faibles, pas 5, je fais pas le poids, mon rap est à tous sort de détour, respecte les aînés. Des quiconque me testé. Respect les cas, wesh. Le mal mineur, wesh. Wesh. Ok. Ok. Si J'ai un budget infernal, tu viens pour tuer. Les kamikaze, viens pas te prostituer. Je suis une âme de guerre, S-Block, je m'affiche, je knock, de mon clock, sort en prof de nul, wesh. J'ai le talent, le galop, ni ta mère, je ne plus tout le pont, talent d'encre. Je suis de l'alca, ok, t'es pas mon rap d'un stand de tir. Mauvaise souvenir pour le voisin qui hurle, ça crie jusqu'à la mort. Fini bienvenue à la mort, je brûle comme ce dorme, mes gros wesh. Tu t'as ta t'es mort, tu reconnais, c'est Diablo. Eh ouais, on fait ça, comme. Mauvaise mine, oh, mauvaise mine. Je de faire taire tout ce qui me vénère. Cœur de perd, regarde, revolver, je le matoteur Persécute les nuls, chute. Ah, faut que ça pute, péter comme microphone, faut que ça saigne, putain. Ça me vénère, amène la poisse, ton conscience, que je te frotte. On va péter le ah, master, vous avez votre son là Est-ce qu'il y a beaucoup de gens Amène la rage, man. non, c'est Faut blaguer, faut blaguer. Man, comme ah, cochon. Les want tu lâches pas, euh, il le bit comme fait euh, On doit faire la situation, <laughs> tous nous aiment pas et tous nous aiment, c'est pareil. Oui, ça ce soto. Free Sport, c'est vous le sang. C'est du hardcore. Tu veux du hardcore, mec, vas y écoute ça. T'as voulu percer, y'a, y'a Menyenge. Bon bâtard, contre-attaque, t'es mal mené. MC, Vir Thomas, t'es mal fringué. Tu veux du hardcore, mec, vas y écoute ça. T'as voulu percer, y'a, y'a Bon bâtard, contre-attaque, t'es mal mené. MC, Vir Thomas, t'es mal fringué. C'est du hardcore. Vas écouter ça. Yamenyengi. T'es mal mené. T'es mal fringué. Écoute ça. Tu T'es mal mené. T'es mal fringué. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Let's go. C'est pour tous qui nous aiment pas et tous qui nous aiment, c'est pareil. Oui, ça c'est le solos. Freeze Boy, c'est avant le son. C'est du hardcore. Tu veux du hardcore, mec, vas-y, écoute ça. T'as voulu percer, y'a, y'a mes négés. Bon bâtard, contre-attaque, t'es mal mêlé. MC, vire ton masque, t'es mal frégué. Tu veux du hardcore, mec, vas-y, écoute ça. T'as voulu percer, y'a, y'a mes négés. Ça m'excite, le micro sont je dégage ma hype. Ça fait Trop mal. de là, tu Je boycotte les fois, si mon rap blesse te blesse avant que je te blesse. Tu veux freestyle Va chez El Marciano, si tu passes les mots. T'as pas de niveau, change de flow. C'est PTK qui le dit. Faut que ça danse comme une prolette J'ai plus le j'ai tout ciblé. Regardez, ils disent que je suis mort, pas de mort morale ça aperçus par contre King, tu te Parce que des années je t'ai fait fliquer contre testé, rage à Esprit féroce, j'expose ton flow, pose les pose potos. Et sur mon oppose, ton rap, c'est la concevage, tes t'écris, passe à l'action, pense à la fuite, imagine la suite, faut que t'allumes. C'est pété corps, microphone, faut que tu souffles, ya. Tu veux du hardcore, mec, vas écoute ça. T'as voulu verser, ya, y'a mes négés. Bon bâtard, contre-attaque, t'es mal mêlé. Même si, vire ton masque, t'es mal frégué. Tu veux du hardcore, mec, vas écoute ça. Même si vire Thomas, t'es mal fringué Guerrier dans l'espace, Marie fait sur les nuls Même aux blesses, même si tu reconnais ta faiblesse Baisse pas ta garde, j'attaque par le derrière La console MC c'est l'heure de la mort Grandis dans un milieu de tracaille, dans la je connais pas Jette pas le passage, MC je nous En mer 4 pattes, les balles traînent Arme de destruction, chaîne ma rage PTK passe pour le que j'augmente à dose Trop de haine, trop dur dans mes veines Te rap zen, pas la peine, t'es rien ta tête, t'as rien dans le cabestre Retiens bien FCH, de malfaiteur. Je suis pire que ton pire ennemi. Ta carrière, je m'en bats les couilles. Le droit t'es kingi, prêt à tirer, NKN. Les faux MC se cachent derrière le mic. Brutal à chaque intervalle, bah mes ababéno. Yeah, yeah, Tu veux du hardcore, mec, vas écoute ça. T'as voulu percer, y'a, y'a mes négués. Bon bâtard, contre-attaque, t'es mal mêlé MC, vire ton masque, t'es mal frégué. Tu veux du hardcore, mec, vas écoute ça. T'as voulu percer, y'a mes négés. Bon bâtard, contre-attaque, t'es mal mené. si vire Thomas, t'es mal fragué. Ok, c'est du lourd en action que je manipule. si t'es pas ma promotion. J't'extermine en un quart d'heure, donc appelle-moi le meurtrier. Mon flow vient d'anéantir sa nez. Tout ça, c'est flow que j'inspire bien quand je respire. Je cherche à savoir les MC t'es malmené Je place celui pour toi LDL dans m'a pas aimé, n'est jamais battu Alors écoute au my fault Les dégâts STH si ça mène Tu veux du hardcore mec, vas-y écoute ça T'as voulu percer, y'a, y'a mes négés Bon bâtard, contre-attaque, t'es mêlé MC, vire ton masque, t'es mal fringué Tu veux du hardcore mec, vas-y écoute ça T'as voulu percer, y'a, y'a mes négés Bon bâtard, contre-attaque, t'es mêlé MC, vire ton masque, t'es mal fringué prince, là, les bad boys.